Let my people go! Vēstures jautājumu izzināšanai vienmēr ir jāatrod laiks, pat tad, ja tev liekas, ka vēsture tevi neinteresē. Iesim kopā cauri baznīcas vēstures labyrintiem un džungļiem. Kādreiz noderēs. Tu klausies raidījumu Grēcīgais un Dievišķais vēsturē. Let my people go! So Lord said, Go down. Go down. Moses. Moses. Mīļie radio klausītāji, labdien! Un, šodien ir tas brīdis, kad mēs Latvijā svinam Latvijas neatkarības proklamēšanas gada dienu. Un šis raidījums ir tapis ierakstā bet tas nemazina to vērtību. Tas mums gluži pretēji arī gan man, gan šī raidījuma viesim Edgaram Engīzeram dos iespēju būt kopā ar mūsu ģimenēm un svinēt svētkus ģimenes lokā. Tieši tā, kā parasti tas ir ierasts, ierasts Latvijā, un man jāsaka, ka vērojot uh, 18. novembra svinības ir skaidrs, ka tas ir tāds gluži kā Ziemassvētki ģimenes pasākums, gan, gan plašāks nacionāla līmeņa pasākums, bet arī tas viss notiek ģimenē, un tas, man liekas, ir savā ziņā arī ļoti daudz sološi. Un, kā jau minēju, šīs pēcpusdienas viesis ir vēsturnieks, Latvijas saimas analītiskās bibliotēkas vadītājs Edgars Engīzers, kuru es pazīstu ļoti Vilku Skapis, kā jaunu un daudzsološu vēsturnieku, kura galvenais uh, kura galvenā pētījuma tēma ir saistīta ar Latvijas valstiskumu vēsturi, ar starptautiskajiem Latvijas procesiem 30. gadu otrajā pusē. Tātad, principā, tas brīdis īsi pirms Latvijas neatkarības zaudēšanas un Latvijas okupācijas. Man ir liels prieks, ka ir kaut to visi klāt kā jau visiem viesiem, es parasti uzdodu to jautājumu. Kāpēc tu izvēlējies studēt vēsturi? Tas ir tāds sarežģīts jautājums, jo e, ceļš vēsturē, es domāju, katram ir bijis, bijis savādāks. Mani uz vēsturi atveda interese par ārpolitiku. Un tas vēl bija stipri sen atpakaļ, kaut kādi laika posms, kad gaisā virmoja iestāšanās Eiropas Savienībā 2003. un 2004. gads. Un uh, atklājās, uh, ka Latvijas universitāte ir iespēja studēt starptautisko attiecību vēsturi. Uh, jo nu, tāda tīrā politoloģija tajā laikā man varbūt tās tik ļoti neaizrāva Nu, kas vēl ar politiku, ārpolitiku, augstākā izglītībā bija saistīts? Bija diplomātijas studijas, dažādas attiecības, kas ir jau augstāka līmeņa, bet Vēstures fakultāte piedāvāja starptautisko attiecību vēsturi kā atsevišķu specializāciju. Tas pēc būtības man arī ievilka. Kopš tā laika es esmu ļoti gājis cauri vēsturei un dažādiem vēstures žanriem. Un varbūt tās no tā aizgājis uz militāro vēsturi, uz, uz valsts politisko vēsturi, kultūras vēsturē nedaudz pieskāries. Nu, tās, tās studijas man iz, ir izvedušas cauri uh, visdažādākajiem vēstures aspektiem. Līdz ar to šobrīd varbūt tās tā tīrā ārpolitika, ārpolitiskās attiecības, vēsturiskās viņas. Uh, Viņa, viņa, viņas ir apaugušas manā pieredzē ar, ar, ar ļoti daudz ko citu. Tā kā, tā kā es nevarētu teikt, ka pie, tieši pie tā, ar ko es uz vēsturi esmu atnācis ar cerībām, es dzīvot vēl aizvien šobrīd. Tur ir ļoti daudz, kas ir interesants. Un, un man liekas, ka tas arī, arī radīs manī to, to apziņu, ka tā ir tā bija izvēle, ko es nekad mūžā neesmu nožēlojis. Tu strādā Latvijas universitātē un arī esi pieredzējis pasniedzējis bijis daudzās citās universitātēs un augstskolās. Uh, Saki, lūdzu, vai mūsdienu jauniešiem ir interese par vēsturi? Un ir sevišķi varbūt par to vēsturi, kas attiecas uz 20. un 30. gadiem, ko mēs dēvējam par Latvijas brīvvalsts vēsturi. Es teiktu, ka mūsdienu jauniešiem interesē tieši tas pats, kas jauniešus ir interesējis vienmēr. Nu, tādas ļoti sadzīviskas eh, lietas, ļoti revolucionāras lietas, kaut kas jauns, to, ko man tā negribas teikt, bet nu, teiksim, mēs vidējā paudze vai varbūt tās vecākās paudzes cilvēki nekad tā īsti līdz galam nav sapratuši vai nav pieņēmuši. Tad, nu, tie trakie tur taisa tais revolūcijas un taisa visādas jandāliņas un, un zaimo to tās vērtības, kas mūsu laikos bija zaļa, kā saka, zāle bija zaļāka un debesis bija zilākas. Bet pēc būtības jaunieši, manuprāt, ir ielikās arī ļoti, ļoti dažādi. Nevarētu teikt, ka viens interesē tas, kas interesē otrs. Uh, tieši tāpat tās, nu, kā var, varētu runāt par fiziku, varētu runāt par, par ķīmiju, varbūt tās matemātiku. Nu, kādam tas interesē, kādam tas neinteresē. Man šķiet, ka ar vēsturi ir uh, kaut kas stipri līdzīgs. Ar vienu atšķirību, ka uh, vēsture tomēr ir daudz klātesošāka. Ikdienā no vēstures ir daudz grūtāk aizbēgt. Uh, nekā, piemēram, no, no fizikas vai teoloģijas vai, vai kādas citas zinātnīs nozars. Ja, ja tiešām to negrib darīt, mēs, re, mēs redzam, uh, ieslēdzam ziņas, vēsture ir klātesoša. Strīd, pol, politiskie strīdi kaut kādi vai par pieminekļiem, vai par ielām, vai par cilvēkiem, kurus vajadzētu atcerēties, vai kurus tieši otrādi nevajadzētu atcerēties. Lielā mērā mūsu sabiedriskajā telpā ir vēsturiski uh, nu, kā to gudri varētu nosaukt, diskursu. Mēs runājam ļoti daudz par vēsturi. Bet uh, otrs jautājums, cik lielā mērā tas, ko mēs runājam, sasniedz šos jauniešus. Un šeit es gribētu teikt, ka varbūt tās uh, eh, netik ļoti. Jo, kā jau teicu, jaunieši viņi veido paši savu kultūru, viņi veido paši savu kultūras telpu, viņi ir daudz atvērtāki nekā, nekā ir izveidojuši šo kultūras telpu tie, kas ir piedzimuši Padomu Savienībā un sākuši savu, savus apzinīgās gaitas, varbūt tās neatkarīgās Latvijas atjaunotās neatkarības laikā. Uh, viņi daudz vairāk ceļojuši, viņi daudz vairāk uh, ārzemju kultūru ir, ir redzējuši. Arī, uh, arī vēstures zi ziņā uh, šī interese, protams, ir. Sevišķi mēs redzam šo interesi nu, caur skolu, caur formālo izglītību. Uh, Interesi par Latvijas vēsturi nav tikai Latvijas jauniešiem. Tāda ir arī daudziem citiem, kas nonāk pie mums, kas man liekas, ir vēl interesantāks, jo es Es pats lasu lekcijas, tā skaitā arī ārzemju studentiem, kas, kas, kas ir Latvijā. Viņi tiešām ir ļoti interesēti. Un Kā, kā, kā, kā mēs izskatāmies starptautiskajā vidē, Eiropas Savienībā. Lielā mērā vēsture ir tas, kas palīdz saprast ne tikai mums pašiem, kādi mēs esam, bet arī citiem nu, kas tad tie latvieši tādi, tādi īsti ir? Eh, es gribēju tā tevi šodien paaicināju ar tādu domu, ka mēs ar tevi varētu parunāt par uh, Latvijas 20. un 30. gadu redzamākajiem politiķiem, to, ko mēs dēvējam par uh, Latvijas valsts dibinātājiem, cilvēkiem, kuriem ir lieli nopelni, arī no mūsdienu skatu punkta skatoties uz to, kāda mūsu vēsture ir tagad. Mūsu šo visu mantojumu to Latvijas pirmās brīvvalsts mantojumu, un par ko mēs arī varbūt aizdomājamies. Tad, kad nāk lielie nacionālie svētki, mēs parasti atceramies vismaz dažus no viņiem. Bet manuprāt, ka daži ir varbūt netik daudz pieminēti mūsu publiskajā telpā, mūsu atmiņās varbūt kaut cik nav vairs tik ļoti sasaistīti 20. un 30. gadu Latvijas valsts mantojumu. Un es arī šodien tevi ir tieši tādu nolūku aicināju mazliet vairāk iedziļināties gan Zigrīda Anna Meirovi, Zigrīda Annas Meirovica, Meirovica devumā, gan mazliet vairāk parunāt arī Paulu Šīmeni, un tu ierosināji arī mazliet paanalizēt, ieskatīties marķera skujaniekā politiskajā mantojumā. Es saku, lūdzu, kāpēc tu kā piedāvāji, kāds bija tavs motīvs, jeb kāds bija, kādi bija tavi apsvērumi, ka mums šodien ir jāparunā mazliet vairāk par marģeru skujenieku? Um. Tagad man tāds tehnisks <laughs> dabas jautājums, vai Bergs ārvēts ir pazudis no saraksta vai? <laughs> Mēs viņu pārbīdījām. Mēs viņu pārbīdījām. Mm, jo es, es, es tā kā biju gatavs par četriem šodien <laughs> runāt. Uh, labi, tagad. Uh, Marģers Skojnieks, manuprāt, ir, ir viens no tādiem interesantiem politiķiem tajā laikā, jo uh, īstenībā es šo sarunu uh, domāju ne tikai kā sarunu, kā atmiņas par cilvēkiem, bet arī uh, to procesu at, atklāšanu. Jo, ja mēs šodien, 18. novembrī, runājam par valsts dibināšanu, nu tad, tad ir tāds, tāds vispār pieņemts stāsts, kāda tā valsts tiek dibināta. Un tad, nu, attiecīgi, Mērovics un Šīmens ir, ir kādu konkrētu lomu spēlējuši šajā, šajā stāstā, ja mēs tā vienkārši eh, šo procesu varam, varam nosaukt, to, ko mēs par to zinām, tad, eh, nu, manuprāt, būtu nepilnīgs paskatīties uz eh, viņa lomu, viņa devumu Latvijas vēsturē. Atrauta no tā, tā vispārējā procesa. Un vispārējā procesā, protams, bija daudz vairāk cilvēki iesaistīti gan pirmajā, gan otrajā, gan, gan trešajā ešalonā. Un uh, blakus Marģeram Skojniekam, uh, kurš ir ļoti interesants uh, uh, politiķis uh, Latvijas vēsturē, es uh, domāju, ka būtu vērts atcerēties arī par Arvedu Bērgu, uh, kurš uh, var būt uh, līdzīgi kā Pauls Šīmans, nav gluži pieskaitāms tādiem klasiskiem valsts dibinātājiem, nu, ja mēs runājam par tautas padomus locekļiem, par tiem, kas šajā 18. novembrī. Uh, nacionālā, tagadējā, jeb, jeb Rīgas pilsētas otrā, jeb Krievijas teātras skatos proklamē Latvijas valsts. Bet viņa loma eh, gan eh, procesā pirms, attiecīgi ceļā uz eh, valsts proklamēšanu, gan arī uzreiz pēc tam veidojot valsts bija ārkārtīgi liela. Un, tāpēc es, do, es domāju, ka, ja, ja mēs varam šo sarunu, protams, Būtu daudz vairāk cilvēku, kurus ir vērts atcerēties. Un, teiksim, tas pats mm, Zikrits Ēna Mērovics. Mēs viņu pazīstam lielākoties kā ārlietu ministru un, un kā galveno Latvijas um, starptautiskās atzīšanas sasniedzēju. Bet uh, tajā pašā laikā viņam bija, bija arī ārkārtīgi interesanta loma tieši ceļā uz Latvijas valsts, uh, kas uh, notika ne tikai Rīgā, notika arī, arī Maskavā, notika arī, arī Petrogradā. Uh, šie, šie procesi, kuros latviešu politiķi bija iesaistīti. Un, un uh, ja mēs skatāmies uh, uz šīm politiskajām struktūrām, tad, tad mēs visi labi zinām demokrātisko bloku. Mēs zinām Latviešu pagaidu nacionālo padomu, kas, kas veidojās, darbojās dažādos apstākļos. Tāpēc es arī labprāt piedāvāju šo sarunu veidot tā, lai būtu kāds piemērs gan no viena, gan no otra, gan arī varbūt no trešā uh, aspekta šim vēsturiskajam procesam, lai mums nepaietu kāds būtisks detaļas garām. Saki, lūdzu, um, Kā tu kā vēsturnieks vērtētu Arveda Berga šo politisko mantojumu, ja viņa devumu, kas līdz mūsdienām ir bijis tāds savā ziņā, ir nu, nu, saucams kā tāds ļoti uh, nozīmīgs uh, politisks mantojums Latvijas vēsturē, kur ir, tie, tu, kur ir tās tēmas, jeb uh, kur ir tie viņa darbi, kas mūsdienās būtu pelnījuši būt nosaukti it sevišķi 18. novembra eh, svētku kontekstā. Eh, ja mēs runājam par 18. novembri, eh, nu šo, šobrīd mēs viņus svinam kā, kā ārkārtīgi svarīgu notikumu. Bet bez, bez šaubām tas tāds arī ir. Varbūt tas svarīgākais notikums latviešu vēsturē vis, vismaz 20. gadsimtā vai Latvijas vēsturē, ar ko pēc būtības mums saistās. Bet, eh, ja mēs paskatāmies uz vēsturi kā tādu, nu, parasti jau viņi nav tik vienkārši. Un Ārvids Bergs, manuprāt, lieliski parāda to, ka tā arī latviešu pilsonisko aprindu, tā teikt, nu, tajā laikā par pilsoniskām aprindām sauc visus tos, kas nav sociālisti. Uh, vide, vidū uh, bija ļoti dažādi viedokļi. Tas, tas process bija ārkārtīgi sarežģīts. Un, nu, ja mēs skatāmies, nu, runājot par studentiem, liekas, ka brīvības cīņas ir tāds sarežģītākais, vissarežģītākais laiks Latvijas vēsturē. Tur, uh, Pam, ir jāpiepūlās, lai, lai cilvēks patiešām saprastu, kas, kur, kad, kāpēc notiek. Uh, jo tas process notiek ļoti daudzos līmeņos vienlaikus. Tad Es gribētu teikt, ka valsts dibināšana ir tieši tā patās. Tur ir ārkārtīgi daudz nianses, un uh, Ārāds Bergs, uh, kā redzams, zināms latviešu sabiedriskais darbinieks, politiķis, ja tā drīkst izteikties, jau, jau uz um, 18. gada vasaru, uh, faktiski ir tāds, kurš neieiet tautas padomē, kurš atsakās uh, piedalīties valsts proklamēšanā, uh, Eh, caur to paužot savu protestu pret to, ka ir panākta šī vienošanās, ka tautas padomu dibinās politiskās partijas. Tiesa gan arī tur izdarot izņēmumu, ka no Latvijas vēl politiskās partijas nebija pietiekami aktīvas, uzņēmuši savu, savus apgriezienus, tad no Latvijas pārstāvs tika pieaicināts no zemes padomus. Bet eh, Arvidsbergs, eh, kā ļoti redzams latviešu līderis, bet sevišķi bēgļu aprindās, ārkārtīgi cil, nu, tāds cilvēks, kur, kur viedoklī ieklausījās un kurš arī ļoti daudz investē bēgļu apgādībā, arī pats no, pats no savas kabatas, ja tā var vienkārši teikt, tad nu, vi, šis viņa viedoklis, ka valsts dibināšanai būtu jābūt balstītai uz daudz plašākām aprindām, arī sabiedriskajām organizācijām. Un tas bija ļoti populārs viedoklis tajā laikā. Tāpēc būtības bija visa Nacionālās padome, eh, Latviešu pagaidu Nacionālās padomes platforma, jo šī padoma veidojās gan uz politiskām partijām, gan sabiedriskajām organizācijām. Kā mēs zinām, šajā laikā vissvarīgākās sabiedriskās organizācijas ir saistītas ar bēgļu apgādi ārkārtīgi liels skaits latviešu Pirmā pasaules kara dēļ ir bēgļu gaitās. Un, un, un arī politiskie soļi valsts dibināšanai, pagaidu Nacionālās padomas darbība kā tāda, viņa notiek bēgļu gaitu apstākļos. Uh, Ārvids Bērgs uh, uzskatīja, uzskatīja, nu, tā redzam, arī rīkojās. Ne tikai teica, bet, bet arī ar darbiem parādīja, ka uh, ir alternatīvi viedokļi, kā būtu pareizi veidot valsti. Zināmā mērā nonāk, nonāca konfrontācijā ar uh, citiem politiķiem, bet tajā pašā laikā netika pilnībā izol, izolējies. Arī dēļ tā, dēļ tā vēlāk, kā mēs redzēsim, uh, ieņēma arī iekšlietu ministra amatu. Līdz ar to nu, viņa devums, manuprāt, ir ne tikai ar, reāli ar, ar, ar to, ko viņš darīja, vai Rīgas Latviešu biedrībā, vai, vai bēgļu uh, apgādes centrāla komitejā, vai, vai tajā pašā laikā viņš darbojās arī um, uh, kopā ar Mērovicu Parīzes misijā kaut, kā, kaut kādā laika nogriezienā. Un faktiski ir, ir vairāki momenti, kas uh, uh lielu daļu no uh, šīs četrotnes, par ko mēs šodien varētu drusku vairāk runāt, kas sasaist viņus kopā. Jā, viņi ir dažādās politiskās partijās, bet viņi visi ir iekļaujušies ļu, ar ļoti aktīvu lomu tajā procesā, ko, ko varētu saukt par valsts dibināšanu vai valsts izveidi. Arī tajos gadījumos, kad viņiem nav formāla amata vai, formāli viņi neatrodās uh, uz, uz kādas skatuves vai pie kāda galda. Nu, man liekas, ka lielākā daļa no, no cilvēkiem Latvijā parasti vergu ģimenes uh, vēsture saistās ar Berga bazāru, ar, uh, ar šo Arveda Berga tēva radīto mazo nezinu, Rīgu, Rīgā, kas ir ļoti skaista, protams, ļoti unikāls mantojums mūsu gan arhitektūrā, gan kultūra vēsturiskajā mantojumā. Bet jā, Arvēts Pērks un visa Pērku ģimene ir bijusi tik ļoti dažāda pēc būtības. Un viņa brālis bija Lutrāņu mācītājs, eh, pietiekami pazīstams, eh, tēvs, protams, uzņēmējs un viens no turīgākajiem Latvijas pilsonības eh, tādiem paraugiem, ja, 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Man Bergs parasti asociējas ar to, ka es, nu, ņemot vērā to, ka es rakstīju par valsts un baznīcas attiecībām, tad eh, mazliet panalizējot visas šīs eh, debates saimā un satversmes stenogrammas, man vienmēr likās to, ka Bergs bija ļoti pragmatisks un viņam vienmēr bija kaut kāds risinājums, kad citiem nebija ko piedāvāt. Tāds ļoti parasti konstruktīvs risinājums pēc būtības. Um, šie viņa risinājumi uh, parasti tādos sarežģītos brīžos uh, rada arī tādu, nu, veicināja tādu um, stabilitāti, veicināja kaut kādu tad rezultātu sasniegšanu, ja, kas nu, politikā tomēr ir visai sarežģīti. Ja, ņemt vērā to, ka Latvijā toreiz 20. un 30. gadu sākumā bija ļoti daudz un dažādas koalīcijas un politiskās partijas ar visai tādām uh, pretrunīgām, nu, nevis pretrunīgām, bet dažādām pozīcijām un arī tad arī pretrunīgām pozīcijām. Un tas man šķiet, ka nu, tā viņa tāda konstruktivitāte ir pietiekami maz pētīta Latvijas 2030. gadu vēsturē. Nu, man pat gribētos teikt, ka, ka Latvijas vēsture šajā laika posmā vēl aizvien ļoti piedāvā plašs izpētes laukus. Jo mēs varam paskatīties kaut vai nu, cits piemērs, Marģers Skujenieks, arī, arī šodien. Uh, viņš arī ir bijis Latvijas premjerministrs uh, vesels divas reizes tādos zīmīgos laikos. Uh, faktiski Es domāju, ka ja vajadzētu cilvēkiem, kas nav vēsturi studējuši, nosaukt Latvijas kaut vai premjerministru šajā laikā, nu, es eh, neesmu drošs, ka nosauktu vairāk par kādiem trim, četriem labākajā gadījumā. Nu, uh, nu, tas noteikti būtu Kārlis Umanis un Zikrīts Anamīrovics. Pie tā mēs arī paliktu. <laughs> es būtu priecīgs īstenībā, ja Zikrīda Anamīrovics arī nosaukts ar premjerministriem. Jo tas ir viens no aspektiem, ko es labprāt arī, arī šodien gribēju izgaismot, nu, teiksim, akcentēt, atgādināt. Jo Zifrīda Anna Mērovica pamatā tomēr sasaist tikai ar, ar ārlietu dienestu. Vis, vismaz cik es esmu saskāries uh, sabiedrībā ar studentiem vai ar mītiem, nu, teiksim, ko cilvēki prasa vēsturniekiem uh, par to, Zifrīda Anna Mērovica devumu uh, tieši kā valdības vadītāja nu, tajā laikā, kad viņš pildīja šos, šo uzdevumus, manuprāt, arī, arī mēs esam stipri piemirsuši. Nemaz nerunājot par daudziem citiem, un nemaz nerunājot par, par daudzām lietām, kur priekšgājēju izdarītos darbus pēc tam pierakstā kādam jau slavenākam uh, personāžam. No, no nu, tas ir mūsu. tas, laikam, arī tas stāsts par to, ka Latvijas ekonomikas un finanšu stabilizācijas visus labos rezultātus 30. Eh, <laughs> gadu vidū, sev uzreiz automātiski piesavināja Kārlis Ununis, kuram principā ar to jau vairs nebija nekāda sakara. Nu, ar Kārlu Ulmanu es, es īstenībā priecājos, ka mēs par viņu nebijām plānojuši runāt, jo viņš ir tāds ļoti da, dažādi vērtēts. Uh, Latvijas vēsturē, es domāju, arī klausītājiem būs ļoti, ļoti dažādi viedokļi par to. Bet, uh, bet pēc būtības, jā, uh, ja mēs skatāmies uz, uz šo Latvijas ekonomisko uzplaukumu un, un tā teikt, 30. gadu otras puses, nu, labo ulmaņu laiku mītu. Es tā gribu tādu tā darbus karotīti mī, par mītu, ielikt šajā, šajā medus mucā. Tad uh, Nu, faktiski jā, mēs redzam tomēr, ka apvērsums Latvijā notiek tajā laikā, kad uh, ekonomika jau ir stabilizējusies. Uh, gan Latvijā, gan arī Eiropā, kas varbūt tās ir daudz uh, nozīmīgāk, jo, jo tie ir eksporta tirgi, tas ir cietā valūta, tās ir preces, nu, kaut vai tā pati tehnoloģiskā revolūcija, tā var teikt, industrializācija, mehanizācija Latvijā, kas notiek tieši 30. gada otrajā pusē, nu, viņa jau nebūtu iespējama, jo tāpat Vācija jau, jau sen pirms tam nebūtu atkopusies un nebūtu saražojusi tos uh, dažādos agregātus vai, vai, vai Zviedrijā. Ko Latvijā importēja tajā laikā. Bet uh, faktiski ir arī tāds diezgan populārs uh, viedoklis, uh, vismaz man zināmo vēsturnieku starpā, ka, ka šis uh, 30. gadu otras puses uzplaukums zināmā mērā varbūt pat bija ne, nevis pateicoties Kārļa Umaņa politikai, bet, bet varbūt par, pī, par, par spīti tai. Bet e, runā, runājot par Ulmanu, e, manuprāt, viens no tādiem, tādiem etaloniem uh, ir ķegums pēkstacīja, ko uz, uzbūvēja. Nu, tā, tāds spilgts piemērs. Uh, 30. gadu pašās, pašās beigās. Nu, nu tas Hess ro, rodās. Bet uh, to, ka, uh, nu, zināmā mērā es, es tieši, tieši tādu interesi paskatījos Marģers Kujanieka darbību kā, uh, ar, nu, kā premjerministru, kad faktiski otrais viņa kabinets iekrita tieši laikā, kad Latvijas skāra lielā depresija. Un uh, ļoti uh, daudz tieši, nu, zināmā mērā var pat varbūt salīdzināt ar, ar to valdības politiku, kas e, tagad. Dēlāšu dis, dišķibels vai e, mūsdienu krīzes laikā bija, kas visiem ir tāda spilgta atmiņā. Kādam tas var patikt, kādam tas var nepatikt, bet nu, skaidrs, ka valdības vadītājiem ir pietiekami liela ietekme uz to visu. Un uh, visi šie līgumi uh, tiek parakstīti marģeru skolnieku laikā. Nu, faktiski spēkstacija uzbūvē 5, 6 gadus vēlāk, pabeidz viņu, viņu būvēt par griež lentītes vinīgi, bet nu, tie pamati jau ir ielikt. Tā, nu, ne, ne jau ar lentītes pārkriešanu, bet ar līgumu parakstīšanu. Marģers Skujanieks, es nemaldos visās tajās bildēs, arī neparādās. Tur jau ir Kārlis Umenis, kurš tā kā pozē sevi kā tādu lielāko, lielāko šī projekta ieviesēju Latvijā. Prot, protams, un kā es saku, tas ir tie cilvēki, kas griež lentītes pēc tam. Bet uzbūvēt hēstu, e tas, ir, tas ir ilgs laiks, un zināmā mērā var, man pat gribētos vilkt paralēlus ar, ar šo Rūz, Rūzveltu politika Amerikā, ka nu, Amerikā arī tieši gan, gan, gan liela elektrifikācijas projekti, gan, gan lielās uh, lielie aizprosti un nu, tādas megalītiskas būvēs, kas prasa daudz naudas, bet kas dod arī ļoti daudziem cilvēkiem darbu. Uh, bija kā risinājums krīzes pārvarēšanai. Un uh, Maģers Kujanieks ir ārkārtīgi interesants Latvijas vēsturē, jo viņš ir vienīgais premjerministrs, kurš nāca no nu, tā teikt kreisā bloka, no sociālistiem, no sociāldemokrātiem. Ne no LSDSP, kā varbūt tās gribētos domāt, jo mēs par sociālu demokrātiju principā atceramies tikai vienas partijas kontekstā, bet, bet šī partija arī šķēlās un mainījās. Un 20. gados partijas apvienojās, mainījās daudz intensīvāk nekā tas mums šobrīd ir pierasts. Mums jau liekas, ka nu, cik var šķelties, cik var apvienoties, nu, tāpat visu vēžu, vecie vēžu jaun, jaunās kulītēs. Tikai tad tas bija daudz aktīvāk. Un, Borģers Skvērnieks bija izveidojis uh, atsevišķu uh, sociāldemokrātu, sociāldemokrātisku mazinieku partiju. Nu, at, attiecīgi runāja, nošķēlās no LSDSP un uh, vesels divas reizes vadīja uh, ministru kabinetu kā visas pārējās uh, reizes Latvijā uh, sociāldemokrāti, lai arī bija ļoti nozīmīga frakcija parlamentā, valdības veidošanā tomēr tā kā neienāca. Un, nu, pat, pat nerunājot par, par viņas veidošanās uzņemšanos. Nu, man jūs? arī jāsaka, es gan jā, arī neesmu īpaši Marģeras Kujanieku mantojuma pētniece, bet tik cik man ir nācies pētīt, papētīt, tad man ir arī jāsacina ka nu, man šķiet, ka Marģis Kujnieks visā šajā sarežģītajā situācijā ir bijis pietiekami labs premjeras eh, valdības vadītājs, kur tieši jāsaka, ka varbūt arī tajā brīdī, kad nu, varbūt šeit mēs varam vilkt paralēlis ar Dombrovska kunga valdību, kad nevienam negribējās uzņemties tādu atbildību, tad skujnieks bija pietiekami, mm, nu, kā lai pasaka, tāda stipra politiska figūra, kura nebaidījās, kurš nebaidījās uzņemties atbildību tad, kad visi nopāsmuka. Nu, īstenībā tas ir, tas ir ārkārtīgi sarežģīts uh, jautājums šajā laikā, jo nav jau tā, ka visi muka no, no, no tā goda vadīt valdību. Uh, gan viņa otrā valdība, ekonomiskās krīzes laikā, gan, gan viņa pirmā valdība 27. Uh, gadā ir diezgan sarežģītos politiskos apstākļos. Um, tā, uh, gan, gan arī viņa pirmā valdība bija pietiekami sarežģītos politiskos apstākļos tapušas, un uh, viņa jau ļoti asi arī kritizēja. Un, un viņa ļoti asi kritizēja, uh, de, zināmā mērā, gan dēļ tam, ka viņš bija sociāldemokrāts. Un, un šī, šīs attiecības starp sociāldemokrātiem un visiem pārējiem pilsoniskajām partijām bija pietiekami asas. Um, politiskās kaislības 20. gados bija daudz, daudz asākas nekā mēs esam pieraduši viņas dzirdēt no sēmas tribīnas šobrīd. Bet arī viņa realizētās politikas dēļ, jo piemēram gan, gan 27. gadā, gan, gan 30. Pirmajā gadā, 32. gadā uh, Viņa valdības abas divas ir saistītas ar mēģinājumu uzlabot attiecības ar Padomu Savienību. Gan viņa, gan viņa otrā valdība, gan viņa pirmā valdība ir saistītas ar mēģinājumu uzlabot attiecības ar Padomu Savienību. Un uh, 20. gados un 30. gados tomēr uh, ir ļoti dzīves atmiņas par Latvijas brīvības cīņām. Padomu Krievija kā, kā ļoti būtisks drauds, nevis kaut kas abstrakts, bet uh, reāli latvieši, ar ko ir karojuši. Un uh, attiecību uzlabošana ar Padomu Savienību nu, ir tāds, tāds uh, uh, punkts viņa biogrā, politiskajā biogrāfijā, kas, uh, kas varbūt tās uh, arī ir tāds pieminēšanas vērts, protams. Labi, es domāju, ka Mīļie draugi, mīļie klausītāji, tagad mums ir maza pauze, un mēs pēc pāris minūtēm atgriezīsimies studijā. Mm. Überraschung. atpakaļ. Liels paldies, ka turpināt klausīties. Es tikai gribēju teikt, ka pateicoties jums, klausītāji, mēs varam būt ēterā, mēs varam runāt ne tikai par nozīmīgiem filozofiskiem, teoloģiskiem, bet arī vēsturiskiem jautājumiem. Un jūsu atbalsts mums ir ļoti, ļoti svarīgs. Um, pirmajā pusē mēs runājām par Arvidu Bergu, um, ehm, Arķiru Skujenieku. Uh, Ehm, pieminējām arī Kārlu Lumani un Zikrīdu Annu Mērovicu, bet ehm, tas ehm, mans lielākais šīs dienas kā, plāns, kad es gatavojos mazliet šajam šim raidījumam, bija parunāt arī par Paulu Šīmeni. Kāpēc man šis politiķis liekas kaut kas unikāls Latvijas 20. un 30. gadu kontekstā. Ne jau tāpēc, ka tas bija cilvēks, kurš nu, bija plaši pazīstams starptautiskajās politiskajās aprindās. Eiropā 20. un 30. gados, kas bija vienas no vāc, slavenākajām vācu valodīgajām avīzēm, kas iznāca ārpus Vācijas robežām, Rīgas Runčā, galvenais redaktors ilgus gadus, viens no redzamākajiem. Latvijas tā laika politiķiem, bet cilvēks, kurš uh, 20. un 30. gados runāja par tā dēvētās pan-Eiropas vajadzību. Un neviens viņā neklausījās. Nu, tas ir tas, kas, ko principā Roberts Šumanis un pārējie tā dēvēta Eiropas dibinātāji aktualizēja pēc otrā pasaules kara. Kad, kā tu vērtētu šī mana mantojuma, jeb to, cik lielā mērā viņš mums ir nu, tajā mūsu atmiņu sarakstā, kas, kas asociējas ar 20. un 30. gadu Latvijas laiku politiķiem? Ah. Es domāju, ka nevienu no, no šodien minētajiem nevarētu novērtēt par, par zēmu. Pārvērtēt nevarētu arī. Tādā ziņā, ka katrs ieņem ļoti būtisku lomu. Es gribētu, varbūt tās nepiekrist, ka paneiropas idejas tikai Paula Šīmaņa izpildījumā ienāca. Uh, ir, ir atsevišķi momenti, kur arī, arī citi Latvijas politiķi iesaistās šo, šo ideju popularizēšanā. Un, un, uh, ja skatās uz Paula Šīmaņa mantojumu, tad man pat gribētos viņu salīdzināt ar Jāni Čaksti zināmā mērā. Un, uh, Uh, ir, ir vairākas lietas, kas viņiem ir kopīgas, izņemot, protams, etnisko piedarību, bet, uh, bet tā ideja par Latvijas valsts dibināšanu, kas ir ielikt arī satversmes pamat, pamatos, ka Latvija ir atvērta valsts, viņi ir uh, ļoti, ļoti liberāla valsts, viņi ir ļoti eiropeiska valsts visos savos konstitucionālajos pamatos, pat laikā, kad Eiropā šīs vērtības vēl nav ierakstītas konstitūcijās. Ļoti daudzās valstīs, bet, bet šīs Eiropas vērtības, kas uh, otrā, pir, pirmā pasaules kara uh, noslēgumā sāk formulēties, gan uh, uh Šūmana, gan uh, vēlāk jau pārņemtajā savienības idejās, gan arī eh, nu, varbūt tās Aristīna Brijāna būtu, būtu vērts pieminēt tādu. Tāda arī frā, franču politiķa, kurš šo paneiropas kustību radīja kā intelektuālu kustību. Latvijā arī ir, ir, ir, ir vairāk cilvēku, kas šīs idejas cenšas izplatīt. Eh, arī latviešu vidē, eh, protams, šajā laikā, kad uh, rodās nacionālas valstis visā, visā Eiropā, zināmā mērā tās idejas konkurē savā starpā. Bet uh, Latvija, manuprāt, ir viens no, viens no tādiem tiešām spilgtiem piemēriem, kur šī konkurence ir radījusi ļoti tādu uh, konstitucionāli veiksmīgu struktūru. Jā, politiķi pamanījās uh, uh, savu pienesumu tajā veikt, un, un arī žurnālisti, arī laikraksta redaktori, kas nerunāja par šīm man šajā gadījumā, bet par citu laikraksta redaktoriem, sāsināt attiecības starp etniskajām. Grupām Latvijā, un zināmā mērā arī pati vēsture mums parāda, ka šīs attiecības ir ļoti sarežģītas. Sevišķi runājot par, par, par latviešu un, un vācu baltiešu attiecībām, kur vienā laika posmā mēs redzam, ka uh, Landesvērsa ir Kārļa Ulmaņa pagaidu valdības bruņotie spēki. Paiet pusgads, daļa no Landesvēra vienībām veids valsts apvērsumu pret šo pašu pagaidu valdību. Tad, tad atkal uh, jautājums par, par uh, Vācu baltiešu mūžnieku aktivitātēm savas valsts Baltijas hercogistas izveidē tajā pašā 18. gadā. Tad atkal jautājums, ka liela. Tas, tas viss ir ļoti sarežģīts. Un Pauls Šīmans, Pauls Šīmans, man liekas, ir ļoti labs piemērs, kad Vācu baltieši ir spēlējuši ļoti pozitīvu lomu demokrātiskas, liberālas Latvijas izveidē. Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Es tikai gribēju vienu komentēt, nu, no man tāda skatu punktu raugoties, ka Landes vairs nav jau vietējie valsts baltieši. Nu, tik simtprocentīgi eh, vietējo valsts baltiešu remneni. Tāpat arī ideja par Baltijas konfederāciju nu, nepiedar tikai baltvāciešiem. Tur arī uh, ļoti lielā mērā ir ļoti daudzas pilsoniskas un konservatīvas latviešu um, grupas, kas tikpat lielā mērā to ideju atbalsta un vēl vairāk nekā, um, nekā paši, teiksim, nekā Baltijas mužniecība. Nu, tādā kontekstā raugoties. Bet saka lūdzu, nu, ja mēs tā analizējam 20. 30. gadus, bez šī imena nav es Digrīda Anna Meirovics un tevis pieminētā Jāņa Čakstes, vai mums ir vēl tāda no nu, Eiropas mēroga, teiksim, politiķi, ko mēs varbūt mūsdienās vairs pat īsti neatceramies, ja nerunā par, par tādām profesionālo vēsturnieku aprindām un profesionālo vidi, kur tas tiek diskutēts. Nu, ka, katrā ziņā Čakste un Šīmanis ir eh, starp tiem politiķiem, kurus Eiropā šobrīd atzīmē kā starp um, zināmākajiem, starp ietekmīgākajiem sava laika demokrātiem. Un tā, tā nav, tas, šis secinājums nav no Latvijas nācis. Tas ir kolēģi, kolēģi kas Eiropas vēsturē ārpus Latvijas raksta, ir, ir, ir, ir pie tā nonākuši. Ja mēs skatāmies uz um, reālo ietekmi uh, uz, uz Latvijas procesiem, uh, šeit arī uh, liela. Nu, Mēs varam redzēt, ka ir uh, viena daļa no, no procesiem, kas notiek caur valdību, ar valdību politikām. Tas pats Zifrits Anmērovics, manuprāt, ir, ir labākais piemērs tam, kā valsts vīrs darbojas valdībā. Pauls Šīmans valdībā nekad nav darbojies, viņš ir darbojies parlamentā. Pat tajos gadījumos, kad Vācu baltiķi ir iegājuši Latvijas valdībās, uh, viņi ir nākuši pat ne no Pāvila Šīmeņa partijas. Arī, arī Vācu Baltieši bija ļoti sadrumstaloti, sad, sadalījušies un, un ļoti dažādiem viedokļiem. Uh, nu, faktiski līdz ar to es, es gribētu teikt, ka, ka Nu, jautājums, protams, ko mēs saucam par Eiropas mērogu, nu, nu pie viena galda ar, ar, ar Aristīdu Brīānu vai Lordu Balfūru ar, vai, vai, uh, vai kādu citu no, no lielvalstu politiķiem. Uh, tas varbūt tās ir, ir, ir viens tās. Bet, ja mēs skatāmies uz, uz Latviju, uh, nu, uh, Eh, es, es pat gribētu teikt, ka, ka šie četri eh, mūsu šī vakara varoņi zināmā mērā parāda arī sava laika, nu tā teikt, apstākļus, jo uh, Bergs un Šīmans ir vienaudži tas, ka mēs esam pieraduši redzēt Bergu kā jaunieti un Šīmanu kā veckungu, tas ir tikai mūsdienu vēstures, vēstures uh, uh, grāmatu redaktoru izvēle, no kura gada to fotografiju paņemt. Uh, tieši tāpat Skujnieks un Mērovics ir vienādi. Starpības starp viņiem ir desmit gadi aptuveni. Tas zināmā mērā ir dažādas paudzes, dažādas skolas, un, un uh, Pauls Šīmans uh, ir jurists. Uh, Arvids Bergs ir jurists. Un, manuprāt, tās arī, ko mēs nenovērtējam līdz galam, Jānis Čakste ir jurists, ka ļoti daudzi tie politiķi, kurus mēs šobrīd vērtējam kā tādus racionālus sava laika, nu, tādus reāli politiķus, uh, ir ar uh, kapitālu Krievijas impērijas juridisko izglītību. Lielākoties viņi arī ir beiguši Tārpatas universitāti. Nu, tā ir skaitā, bet ne tikai. Mērovics ir, ir studējis tautsēmniecības, tas kujinieks ir studējis tautsēmniecību. Tautsēmnieki arī ir diezgan daudz. Un līdz ar to arī, manuprāt, ir, ir dažādas šīs profesionālās kapacitātes. Kā cilvēki jau nonākot politikā, pārstāvi performē. Marķers Kujnieks man ļoti patīk, uh, pat varbūt tās ne kā politiķis, bet kā, kā zinātnieks, kā statistiķis. Jo, nu, ja mēs gribam kaut ko par starpkaru periodu politiku uzzināt, nu, kaut vai saimnes vēlēšanu rezultātus, vai, vai, vai kaut vai iedzīvotāju kaut kādu sadalījumu pa eh, sociālām grupām, mēs paņemam kaut ko, ko ir veidojis Mārcis Kalniņš. Jā, tā es tev varu pilnībā tikai piekrist arī no sava profesionālā skatu punkta raugoties. Nu, mums ir vienkārši ideāla statistika par 20, 30 gadiem. Man liekas, neviena cita valsts Eiropā nu, ar tādu veidu, nu, varbūt Vācijā, ja, bet ar tādu mērogu un tādu, nu, tādu perspektīvu. <laughs> Dažādām perspektīvām statistikas, statistikas statistikas jomā nevar izcelties. Un, un visiem tiem pētījumiem un projektiem, kas tur ir izdevumiem, vienmēr apakšā ir marķers skujnieks. Tā, tā, tā kā nu, ka, katram no viņiem ir sava loma bijusi. Uh, man uh, Arvids Bergs patīk uh, arī dēļ tam, ka viņš ir uh, arī vēlāk jau 30. gados eh, viņš, viņš aizgāja no politikas pavisam projām, eh, kā liela opozīcija eh, Kārlim Umanim. Mēs varam redzēt arī, ka, ka 30. gadu šīs demokrātijas krīzes apstākļos nu, gan Marģers Kujanieks, gan Ārvets Bērgs, viņi, viņi veidoja savu domu biedru grupas domājot par to, kādai Latvijai ir jābūt. Tiek minēts arī, arī idejas par iespējamiem valsts apvērsumiem, kur šie kungi ir minēti starp, starp iespējamiem vaininiekiem potenciāliem. Bet valsts apvērsumu realizēja Kārlis Upmans, kā mēs labi, labi zinām. Viņam tās kārtas sakrita un tās iespējas un kapacitātes bija, bet Nu, šeit man liekas, uh, arī, arī tāds, tāds labs piemērs, ka ne tikai sociāldemokrāti bija pārļūmaņa opozīcijā autoritārā režīma laikā, bet arī tādi. Nu, Reizēm viņus varētu nosaukt par bergisti, <laughs> jeb, jeb, jeb šīs pilsoniskās. Vai arī minoritāšu partijas. Arī minoritāšu partijas. Un, uh, mēs labi zinām, ka, ka Kārļa Umaņa viens no būtiskākajiem uh, Uh, ieguldījumiem Latvijas vēsturē ir pārtaisīšana Latvijas tautas valsts par Latviju, jeb Latviešu tautas valsts. Un, uh, un, un līdz, līdz ar to šī, tieši šī nacionālā politika, uh, kur Vācu baltieši, kas bija lojāli Latvijas valstī, ciet šīs politikas rezultātā. Un, var, un, nu, daļa, ja mēs runāsim par latviešu politiķiem, ja, kuri, eh, kuru viss tas eh, mega darbs ieguldītais eh, Latvijas integrācijas procesos, latgales un visu nodu apvienošanas procesā principā tika nu, paslaucīt zem paklājiem visai tai unikālajai latgales uh, reģionālajai identitātei ir nu, ar visu lingvistisko tradīciju pārvilcis liels krusts. Nu, par Latviju arī tur ir ļoti interesanti, jo, jo parlamentā latviešu politiķiem īstenībā tā loma pieaug. Un tā loma pieaug tādā ziņā, ka Latvija bija viens no retajiem, varētu teikt, vienīgais reģions Latvijā, kur dzimstība bija lielāka. Līdz ar to. Jā, eh, protams, tas, tas viss asociējas mums tā kā ar to. vietas, <laughs> vietas parlamentā eh, viņi, viņi varēja dabūt vairāk, bet eh, satrumstalība un, un tas spektrs, kur nu, faktiski ceturtā daļa no par, parlamenta vai par piektā daļa no parlamenta veidojās, kur vien, vienu sarakstu vai vienu partiju pārstāv tikai viens cilvēks. Nu, nu, attiecīgi, jā, tas, ir... tas bija jā, parlamentārs, bet es, protams, es, eh, nu, skatoties uz Latvijas vēsturi, es vienkārši, nu, kā lai pasaka, eh, tā precīzāk izsakās visā šajā sarežģītajā <laughs> jautājumā, ir tas, ka man liekas, nu, tos, to, ko panāca um, Nacionālās valsts veidošanas procesā un arī apvienošanās jautājumā, Latvijas apvienošanas jautājumā līdz 34. gadam, tas ir vienkārši nu, tāds, nu, man liekas, liels, liels kā, nu, fenomens pozitīvā ziņā. Jo tā, to, ko spēja šī valsts izdarīt izglītības jautājumā, risināšanā, kultūras jautājumā, ident, identitātes saglabāšanās, valodas un tā tālāk, līdz 38. gadam tur Nu, tur vienkārši var tikai apbrīnot ja, to, ko spēja valsts izdarīt. To, ko mēs varbūt tagad 30 gados neesam spējīgi izdarīt. Tad es domāju, vienkārši nu, vairāk to, mm, to lielo pārmaiņu asociēju ar to umaņa režīmu un, un to kā, Latgales, eh, Latgales jautājuma kā, izņemšanu no dienas kārtības, ja mēs tā varētu teikt, un Latgales latviskošanu kas, kas, kas 30. gadu beigās bija tāda nu, izteikta parādība. Uh, runājot par Latviju, man atmiņā ir, ir viens tāds spilgts piemērs tieši saistībā ar Zikriju Dānamierovicu. Jo tajā, tajā laikā, kad, kad viņš bija valdības vadītājs, arī ļoti uh, plašu diskusiju bija izraisījis uh, likums par laulībām kas nu, cariskajā Krievijā laulības bija konfiscētas. Tās bija baznīcas tiesības, kur valsts ar savu regulējumu neiejaucās, bet veidojot Latvijas valsti, likums par laulību kā, kā viens no pirmajiem tiek pieņemts, kas, kas faktiski visu šo procesu noliek uz civilstāvokļa reģistrācijas kārtību dzimstrakstu nodaļām. Faktiski tiek, tiek tāda revolucionāra uh, situācija radīta. Uh, cilvēki drīkst iet laulāties baznīcā, tad, kad viņi saņēmuši izziņu no dzimstrakstu nodaļas, kas, kas, protams, ļoti liels process uh, izraisīja tieši Latvijā. Ne tikai Latvijā, bet lielākoties katoļu aprindās. Uh, un uh, Zifrīda Anna Mēroviča mēs pazīstam kā tādu modernu, liberālu ārpolitikas veidotāju. Tad uh, tieši viņa valdības laikā tika likti, likti tādi stūrakmeņi darbam, lai šo laulību likumu regulējumu mainītu, atgrieztu atpakaļ, nu, faktiski izveidot tādu paritāti starp dzimšanas rakstu un baznīcas uh, pie, tiesībām un pienākumiem. Likumu pieņēma jau pēc viņa nāves, bet, uh, bet faktiski nu, viņš kā tāds, uh, mēs aizmirstam, ka Zikrits Anemērovics līdztekus Kārlim Ulmanim šajā laikā ir. Uh, Zemnieku savienības politiķis, tāds ļoti konservatīvs partijas politiķis. Atšķirības starp viņiem abiem ir tāda, ka Zikrits Anemērovics darbojas Petrogradā, Latviešu pagaidu Nacionālajā padomē, Kārls Ulmans Rīgā Vācu okupācijā Demokrātiskajā centrā. Marģers Klinieks Rīgā Vācu okupācijā Demokrātiskajā centrā. Bergs pagaidu Nacionālajā padomē. Uh, Latviešu pagaidu Nacionālā padome asi iebilst pret sociālu demokrātu ņemšanu pulciņā, tā teikt. Uh, uh, demokrātiskais centrs iebilst pret nevalstiskajām organizācijām, bet pastāv, ka sociāldemokrātiem ir jābūt. Tur uh, viss šis process ir ārkārtīgi sarežģīts. Man, man šķiet, ka viņš ir arī tāpēc ārkārtīgi interesants. Uh, un uh, man šķiet arī, arī ka šī mūsu šī vakara izvēle nedaudz ļauj pieskarties tām, tām dažādībām, kas šajā procesā ir. Mums skaidrs, ka mēs nevaram izrunāt pilnīgi visu, bet Mērovicu kā ļoti konservatīvu iekšpolitikas jautājumos, manuprāt, vislabāk ilustrē tieši šis, šis jautājums par laulību likumu grozīšanas uzdošanu viņu valdības deklarācijā. Jā, eh, man tiešām šķiet, ka eh, rādījumā arī būtu jāpadomā atse par atsevišķu raidījumu veidošanu, kas attiecas par Latvijas politikas vēsturi, jo tas, man liekas, ir tik ļoti bagāts nu, tāds slānis, ko mēs tā kā jau arī minēju pašā sākumā, ka neesam līdz galam vēl apzinājuši un kuram pieder arī pētniecības nākotne un komunikācijas nākotne. Bet šodien es eh, teikšu tev lielu, lielu paldies un es eh, par šo interesanto sarunu. Um, kas mums bija, un arī izteikšu to vēlmi un cerību, ka šīs sarunas par Latvijas politisko mantojumu un politikas vēsturi mums varētu turpināties arī nākotnē. Uh, Lielas paldies arī klausītājiem, uh, bet pašā beigās es tev gribētu lūgt, teikt, izteikt novēlējumu mums visiem šodien šajos īpašajos mūsu viskopīgajos svētkos. <laughs> Uh, tu nebija brīdinājis par to. Um, <laughs> Bet varbūt tu vari paaicināt kādu no savas jaunās paudzes runātājiem, lai tie izsaka kādu vēlējumu. Es varētu paaicināt savu. Uh, es, es domāju, ka tas mans vēlējums varētu būt paskatīties apkārt un ieraudzīt to, cik daudz laba un skaista mēs esam sasnieguši jā, man tiešām liekas, ka visos šajos tādos brīžos, sevišķi tādos pietiekami smagos brīžos, kas pēdējo gadu laikā mums ir bijis, ka mēs aizmirstam tieši ar to, ko mēs esam sasnieguši. <laughs> Mēs runājam par to, kas, kas mums nav, kas ir ļoti labi un saprotami, bet man liekas, ka to, kas mums nav, mēs varam saprast tikai tad, kad mēs pasakam to, kas mums jau ir. Un, un, un man šķiet, ka arī tas skats nu, šajā tumšajā rudenīgajā laikā, nu, nu padomājam, nu, tas 18. novembris, tas 11. novembris, svecītēm Daugomalā. Nu, ir tik daudz, kas izdarīts, tik daudz foršas lietas, tik daudz forša cilvēki apkārt un uh, tik daudz labas idejas tiek realizētas un radītas, un, un nu, viss notiek. Uh, paskatāmies, varbūt tās no tās gaišākās puses, arī, arī uz līdzcilvēkiem, arī pašas sev varbūt tās. Uh, jo nu, līdz tam laikam, kad, kad saulīt mūs uh, sāk sildīt, pavasarī vēl, vēl ir jāpaciešās. Uh, bet uh, nu, tad, attiecīgi, tā gaisma varbūt tās var nākt pašiem no sevis vairāk. Lielas paldies, Edgar, un paldies arī skatītāji par jūsu pacietību, tāpēc, ka mums, kā jūs droši vien dzirdēsiet, fonā ir ļoti daudz maziņas balstiņas, kas, kas, un es domāju, ka tas ir arī ļoti dot tādu īpašu šo svētku noskaņu. Paldies, un uz tikšanos arī nākamajos raidījumos atkal. Lai priecīgi svētki! Let Vēstures jautājumu izzināšanai vienmēr ir jāatrod laiks, pat tad, ja tev liekas, ka vēsture tevi neinteresē. Iesim kopā caur baznīcas vēstures labyrintiem un džungļiem. Kādreiz noderēs. Tu klausies raidījumu Grēcīgais un Dievišķais vēsturē. Let my people go. So the Lord said, Go down. Go down.